Bon, ba, Frantziako itzulia hasten dela asteburu buru untan, eta hortaz mintzatzeko, ba, kasetari bat edina eh, zidugu, txirindularitza biziki maite duena eta jubiletik segitzen duena. Simun lag, egunon? Egunon bat ite. Bon, e, izan da moztura luze bat, COVID-arekin. Txirindularen eh, mundu hau bai e, berantetxia Frantziako itzuli hori hasteko, eta ez dira usaiako data, gainera, nola, senditzen duzu, jendea berantesten hasia? Bai, errandu eh, zume zara, lemiziko aldikoz, behaz, eh, frantzeko izuria pastuko da, eh, ez da, pastuko, eh? uh, pastuko da, ez zen txekulan gertatu hori, eta egia egiteko, bon, egutegia osoa aldatia izan da, eh? eta frantzeko izuria orai pastuko da, uh, italiako giroa gero urrian, eta espainiako izuria finitzeko azaruan. Beraz, gauzak ez dira bat ere usia mezala, Eta hori, bon, bizik importanta da, zenta bai barakigu oraiko txirendularitzan, eh, eman dezan frantziko itzuliat, prestatzen da antxu urte bat aintzin. Eta prestatzen da nola egan, xantifikoki pixkat. Eta aurten, eh, voilà, konfinamendua ekin eta gauzak e, eh, ahunt alatu dira, bon, txinendulariak ukan, dute hor irure hilabete prestatzeko, baina bada e, baizik ilaite bat e, kursa bai. Eta hori hori ez da batere usian bezala eta kursi dugu e, oh, dofine liberean e, batzuk ez ziren ono neugian eta ene ustez voilà, izanen dira sorpresak hori segur e, irugarren hastean eta irugarren hastean bizik izaila izanen da eta voilà, e, pentsatzen dut sorpresa izanen dira bai. Bon, ba, eh, covid gaia ere beti hor da, bon, ba, baderela protokoloak, eh, beste ekitaldi guzietan bezala. COVID protokoloek eh, ondorioak ukaiten aldituzte lehiaketan eta ba, sailkapenat jabatzen aldute? Bai, e, eh, alor, dia, e, aizo, antolatzaileak hartu ditu, hartu ditu neugiak, e, bera, bereziak, e, aurten, uh, eh, indute, uh, eh, une bulle sanitaire haipatzen dute uh, eh, txilindurarien inguruan, egan nahi du txilindurareak bere kursak einen dute uh, usaian bezala, megero partitzean eta eltzean uh, publikoa ez da urbitzen al usaian bezala bo, diadanik gauza bat uh, aldatzen du hori, zenta egan behar da txilinduraritzen ez da bate uh, beste uh, kirol profesionaletan bezala eman dezon tenizan edo futbolean ez duzu uh, urubiltzen al eh, ez dakit Djokovic edo Cristiano Ronaldo hor, txilindura da kirol bakarra behar bada nun joaiten altzinen onduan kusten alduzu urubiletik uh, eh, txapendunak aurten ez da hola pastuko izanen dira behaz uh, eh, txilindurak bül hortan eta beste gauza bat usaian hoteletan bon, txilindurariak uh, izaiten dira hotel batean uh, bizpailu ekipa. Hor, aurten uh, normalki ekipa bat bakarra. Bola, hartu dituzte olako nurriak eta diendiak bide baztegean galdeten dute ere maska ukaitea. Gero ondorioak, bestan da, uh, bada, hor, kusten dut landiak handi bat, eta hori uh, fitea gertuko da, zenta ASO du talde batean izaiten aldi, uh, izaiten badira eh, bi talde, ba, bi, bi kasu positibo uh, kasu COVID-a, covid eh? Uh, txirindulari edo laguntzaile, ebe taldea behar du bere ara sartu etxat. Alor, <laughs> pentsa, hori gertatzen bali da uh, ez dakit edo jumbo bizmaekin, uh, kusten dira uh, ze ondurioak izaiten aldiren. Uh, Donc, eran nahi du, kursa, ibeagontzuntan bien dela nizetik, me ez dakigu bat ere nola finituko den. Eta ni pentsatzen dut, eh, bon, ez da espadian gertatu, me dira oita bi urte, izan zen, bon, zen gauza bera, me eh, festina aferra uh, eh, izan zen. Eta menentu batez, frantzeko itzulia, Uh, antxu gelditu zen, eta denak hor ginen, ba, jonen da berriz edo, fe, antxu gelditu zen, eta berbada, aurten, gauza bera gertatzen alda ez dakigu nola pastuko den. Berezia izaiten alda baizinez. bon, hartuko dugu eh, hipotesia baiko eh, dena untsa joaiten dela. bon, ibilbidea aipatzeko, ostiona aipatzen duzu irugajen astea biziki zaila izanen dela. Ibilbidea orokozki, nola jaiten alda, igotzailen dako edo mendizalen ona dela? Bai, mendizaren dako ona, eta aurten gertatu da, hori ez zen aspaldion gertatu, eh, hori dela behar bada behoi edo bai, behoi urte zen gertatu, ola. mendia izanen da astapenetik. Bigarren egunean mendia bada, eh, laguaren etapan dia mendia, ez zen aspaldion hori gertatu, eran nahi du, astap, uh, eh, bela lapreste izanen behar da. Eta gero, bila, euh, mendia izanen da, piskat, uh, bo, pirene masif zantral, edo e, azken, azken astea hori euh, alpetan biziki, biziki zaila. Eta bada etapa bat, ni, ni kusten dute etapa biziki importanta da, da Meribel ekoa, Meribel da Kol de euh, famatia, ez da sekuran, uh, ez pasatia hortan. mendia horretan eta mendi biziki luzea, uh, eh, oita bat kilometro, gora, bi mila eta metro, eta biziki irregula da. Eta e, e, denak erraiten dute, hori, mendi hori, e, pixkat, bila, etapa nagusia izanen dela, eta hori izanen direla sorpresak. Ba, mendia aipatzen delaik, badugu eh, lider bat, mendia maite duena, mendian eh, ba, munduko berenetaik dena, Mikel Landa, bere urtea izaiten aldea. Bai, zendako ez, Mikel Landa, bon, berbada taldea, eh, ez da berbada obrenetaik, me, eh, bon... Us... McLaren Bahain taldean. Maklaren Bahain ahi da, bai, bai, bon. Ukaren, Peio Bilbao, eman beste eskonduna bat eh, izan da beraikin. Ba, Mikel Landa, pentsatzen dut, be, uh, merezidu, egun batez, uh, itzulia handi bat uh, idabaztea. Berbada, Frantziako itzulia, Piskat zaila izanen da beretako, me ikusten dut eh, egun batez giroa edo buelta irabaztea berro da errexago beretako me, merezi du zenta mendian mendian hor beti Montraren kontra ez da obenetaik, me bon, aurten ez da, frantzian, eh, frantziako itzulian eh, hori, bon, voilà, bada bat baizik eta mendian pastuko da. Donk zendako ez, kusten dut uh, Mikelanda oberenekin eta voilà, berbada pomodion bat, bai, zendako ez aipatzu behar ba, ez duela talde askiona irabazteko, e, eh, gara txihindularitza, behar ba, berezki frantziako itzulia bilakatu da talde handien e, jokalekua, e, taldea, ba, lehen zenak, ba, e, irabazi ditu e, ez dakitzen bat, baina azken urteetan nagusi handia, aurten bada John Bovisma ere hor talde handi badena, hori olako ekipa handi bati eskapatzen altzako turra, eh, irabazten aldu talde aulago bat duen eh, no baitek, zer ustez? Zaila ez? Ba, papegean zaila, gero, bora, aurtengo, uh, aurtengo manera ekin, eh, zendako ez. Uh, eman dezan tino pibo bat, uh, bora, de Grupama, ez da, en ortako talde bat, eh, hori segur. Baina, aurten, uh, aurten zendako ez. Eta, egen, uh, aipatzen duzu, bon, uh, Ineos eta Jumbo, Uh, behar da, Ineos ez da Usaiako Ineos izanen, aurten, bon, Chris Fromm ez da hori izanen. Horitzen gira Diaz, eh, Diaz larriki kolpatu zen Dauphine Liberian. Bon, dela, deia mirakulo bat da ikustea berriz bizikletan, eh? Me hor, eh, zen mailan, ez dute, ez dute hartu, gero, Eldu den urtean beste ekipa batean Israel Startup Nation uh, jonen da, voilà, bere eta oita bost urtetan pentsatzen dut bara, bere e, historia pixkat uh, pasatia dela Gerren Thomas, e, dila bi urte irabazizin uh, frantziako itzulia, diaz bigarren uh, ez da hori Donc, egan Bernal, hor da, uh, egan Bernal kusidugu dofinean, uh, berbada ono bere mail gorean, me bon, pentsatzen dut izanen dela, eta gero, uh, wala, ukanen ditu bere onduan, uh, eh, uh, eh, karrapa, zama, dor, bon, mutiko hon batzu, Pavel Zibakov, berda ipatu, uh, eh, gazte bat, uh, wala, biziki, biziki ona, eh? uh, eta ez da me, ez da usaiako inehoz. Eta parrean, uh, izanen da, uh, beraz, erran duzu, bezala, jumbo Visma, Alors, Jumbo Visma, endute, uh, eh, ene ustez, lehenbiziko skai bezala. Alimaleko ekipa bat endute. Salbu, eh, ba, izan dira hor uh, aldaketak, zentak, uh, bon, Steven, Steven Kruzbaik, diazko uh, kolpatu da hor, non, ez da hor izanen, eta normalki bazuten, bila, bi Primoz Roglic eta Tom Dumoulin. Eta Primoz Roglic da zen, enfin, munduko obedena guai, pentsatzen dut, baina, bera ere, erori da, dofine liberen, eta goizien dakin dugu berbada, uh, eh, voilà, etzela hori zanen, ez dakigu. Dom, Tom eh, biziki, biziki hona da, ez da antzi behar dila hiru urte irabazi zila italako jirua, gero egon zen eh, urte bat uh, voilà, kolpatuik, me uh, eldu da berriz Tom Dumoulin, eta gero badute ekipa hortan, Mendian, Sepkes, uh, George Bennett, edo, edo gero Vulvanart, ekipa biziki, biziki, biziki askarra bai. E, Aipatzu dugu eskualdun bat, Mikel Landa, e, beste eskualdunak e, bon, amak dira orotarat e, ez ditugu denak aipatuko, ikusten dituzu batzu eskualdun horietan, ara, zerbait irakusten aldutenak, zerbait irakusten aldutenak tujuntan, iz, izagirra nahiak behar aipatzen aldira, edo Mikel Niebe horiek azken urtetan ikusi izan ditugu, Bai. Bai. Ogen, ara batzu izaiten aldira protagonistak? Uh, protagonistak, alor, Castro Viejo segur uh, kusiko dugula, uh, bon, ez, <laughs> ez uh, beretako, me baina, uh, voilà, uh, egan bernalenako, zenta dofine liberen biziki azkarra zela, eh, Donc, laguntzeko hori zanen da. Gero, voilà, esapai batu, batzuetan joiteko, Izaki janaiak edo, edo Mikel Nieve, olakoak, bara, ikusten dira, eta... Eta bada gazte bat, e, eh, berdela, berda ipatu, eh, bon, erdi eskualduna da da eta erdi behar nisa. Cyril Bart, lehenbiziko uh, aldikotz hori zanen da frantzeko itzulean, Eta bera, bon, ez da lider bat, eh, bat ere, me bainan uh, pentsatzen dut egun batez uh, segur hori zanen bai. Eta egun bat pentsatzen alda behar bereziki Cyril Bart entzat, hemen inguru pasatzen baita, pau eta lajan zarteko etapa, bon, ba, ez ditugu entrenamendu, entrenamenduko sekretuak salatuko, baina uste dut, beh, zigil bartekin egon zirela gainera, eta lagundu zura ere pixkat? Oh, lagundu, eh, lagundu, segitu dut otuan, eh, gerraiteko. <laughs> Na, no, joan gira dira bihaste, uh, eh, uh, eh, urzer uh, lepoa ikusteat, Uh, urzer da izarbeko lepoa eh, en fait, bon, urzer deitzen da me zautia da gehiago izarbeko izena ekin joan gira kustea lipo hori, zendako, zenta lehenbiziko aldikotz, e, frantziako izulia, pastuko da hortik. Urzer eh, da uh, koldu zude onduan, koldu zude zautia da, eh? frantzeko voilà, pastu dira bost pasi aldi, so dira ortik. Dila la urte izan zen, ere, dila bost urte izan zen uh, aperzen marte onduan etapa bat, horretzen gira, zebalen tria entzin, uh, krisfo mengon hortan. Donc, egun hortan, uh, aurten lehenbiziko aldikotz pastuko dira um, mm, urzeretik, eta nahi nien piskat hori uh, eh, zihilekin uh, eh, ikusi, zenta bola, uh, eiteko erreportaia bat uh, veloklubpoen uh, barkatu uh, da frantsesue bugune bat, Eh, iteko artikulu bat, eta mm, pixkat eh, beraikin kusteko zer zen eh, mendi hori bai. Simon lag, kasetaria txirrindura zale amoratua, mil esker, oslo bat hartio. Mil esker bat itzuri.